A quen aporta me chama Somos Xosé María Que pedimos imos levar unha pouca roupiña Tres polas, dous galos, máis unha galiña Un añiño, dúas pombas en pel Tres rulas ao xeito e un tarro de mel Ai, meu neno, meu rei, meu meijiño Non tes un albergue, non tes un leitiño Sen arrimo nas pallas estás Ai, meu queridiño, que frío terás Ai meu neno, meu rei, meu meijiño Non tes un albergue, non tes un leitiño Sen arrimo nas pallas estás Ai meu queridiño, que frío te das Imos levar unha pouca roupiña Tres polas, dous galos, máis unha galiña Un añiño, dúas pombas en pel Tres rulas o xeito e un tarro de mel Ai meu neno, meu rei, meu meijiño Non tes un albergue, non tes un leitiño eu sen Arrimo nas pallas estás Ai meu queridiño que frío terás Ai meu neno, meu rei, meu meiguinho Non tes un albergue, non tes un leitiño Sen arrimo nas pallas estás Ai meu queridiño que frío terás Imos levar unha pouca roupiña Tres polas, dous galos, máis unha galiña Un añiño das pambas en pel Tres rulas ao xeito dun tarro de mel Ai meu neno, meu rei, meu mejiño Non tes un albergue, non tes un leitiño Sen arrimo nas pallas estás Ai meu queridiño, que frío te das Ai meu neno, meu rei, meu mejiño Non tes un albergue, non tes un leitiño Sen arrimo nas pallas estás Ai meu queridiño, que frío te das Imos levar unha pouca rouquiña Tes polos dous galos, máis unha galiña Un añiño, dos pambas en pel Tres rulas ao xeito e un tarro de mel Ai meu neno, meu rei, meu mejiño Non tes un albergue, non tes un leitiño Sen arrimo nas pallas canallas estás. Ai, meu queridinho, que frío terás. Ai, meu neno, meu rei, meu ¡No non tes un albergue, non tes un leitiño, ¡Se engarrimo nas playas estás. Ai, meu queridinho, que frío terás. Imos levar unha pouca ropiña Despois dos a galopos unha jaliña Un gañiño dos pombas en pel Tres rulas ao xete darro de mel Ai meu neno, mere meu meciño tes un albergue, alberto, tes un litiño ¡Se engarrimo nas patas Estás aí meu queridinho Que te será Cierra Cierra, cierra Ah, estas eran peciñas de música para todos os nosos ointes. Unhas peciñas que son panxoliñas, como, como, como ben sabedes vos. Sí. Panxoliñas que nesta esta última correspondía precisamente a Mini, sabes, Mini Emero, que era sí. un do Fuxen os Ventos. Os de Fuxen os Ventos. Bueno, pois este, eh, a primeira foi de Berrogueto e esta, a primeira panxoliña e esta segunda de Mini. A ver se si despois pues, somos capaces de poñer unha. Vamos a poñer unha peza de música que pertence a un CD dun libro que escribiu Beatriz Mm, mm, Beatriz Busto Miramontes. Estamos pendentes de intentar eh, falar con ela, porque precisamente hoxe está en Muxía. ¿Ah? Me parece que estaba ali presentando precisamente ese libriño que ela eh, publicou, un libro que ten moitísimo que ver co que vamos a escoitar as pandereteiras de Mens. Vamos a intentar eh, eh mm, chamala, a ver se si somos capaces de, de conectar con ela. Poñemos a peza de música que ela nos, mm, nos dixo para poder recibila. Intentámolo de aquí un bocadiño e, eh, senón, pois, eh, agardaremos a outro momento. O que si queremos é que Beatriz mm, Busto Miramontes nos poida recibir pois despois de escoitar esta peciña que agora mesmo sona. vamos a empezar. Unha muller, precisamente. Eh, unha muller que está recollida neste libro que se comentaba antes, Armando. Ah, sí. Un libro de que de Beatriz Busto Miramontes que se titula Pandereteiros de Mens que ven acompañado igual co outro libro co que ah, falamos co outro que poñamos anteriormente, que anteriormente ¿no? te ven acompañado un CD que no que se escoita precisamente esta peza é Beatriz Busto pois é eh, é eh, musicóloga, doutora en antropoloxía eh, eh, fai unha investigación moi profunda das primeiras cinco mulleres que sendo labregas tiveron presencia visible na escena musical folclórica de xeito habitual unha historia do que supuxo para o futuro musical do país así como tamén para as súas propias vidas desde que no ano 1972 e por primeira vez se subiron a un palco de Teatro Colón da Coruña estas eh, eh, grandes mulleres que, eh, bueno, pues de, fala delas precisamente. Ah, parece ser que o etnomusicólogo Sergio de la Osa tamén lle axudou, é mestre de Escola da Música de Central do Folk, tamén lle axudou a facer eh, este traballo de recompilación que ti diste moitísimo no, ah, traballo sí. de moito traballiño moito todo, todos estos pero é moito traballo de atrás eh, porque non é solamente dicir un ano coller isto este, estes traballos levan a dous e a tres anos eh, facelo eh Pois sí, eso era o que queríamos facer, pero claro, Beatriz, como está en pre na presentación precisamente deste traballo, Ajá. Ah. ali mesmo en Buxía, pois claro, xa dixo que non sería non, non sabería se si podería sair da conferencia da mostra precisamente a partir sí. das sete e media. Pero bueno, noutra ocasión intentaremoslo e voltaremos a, a, a falar, a con falar con ela. Bueno, eh, desexámoslle moitos éxitos a, a Beatriz, E agora vamos a poñer outra peza de música, unha que xa ten preparado aquí o noso técnico para de intentar poñernos en contacto co noso poeta da Mariña, non? Hombre, tenemos que que nos despido no ben despedido. Que nos despido no e nos tamén... Mm, tamén despedilo, pois ben. Moi ben. Veña, vamos la con outra peza de música que xa nos ponga aquí o noso técnico.